Hij was hartseer oor David, want sy pa het gemaakt of David een slechte mens is. Jonathan het die volgende ochtend uitgegaan naar die veld, naar die plek waar hij gesê het David moet vir hom wag. Daar was een jong sien bij Jonathan. Jonathan het vir die sien gesê, Je moet hardloop en alsjeblieft die pijlen soek wat ek skiet. Die sien het gehardloop, en Jonathan het de pijl voorbij omgeskiet. Toe die sien by die plek kom waarna die Jonathan die pijl geskiet het, het Jonathan vir die sien geskree, die pijl is ander kant jou. En Jonathan het vir die sien geskree, jy moet gauw maak, jy moet hardloop, jy moet nie staan nie. Die sien het die pijl opgetel en hy het na Jonathan toegekom. Die sien het niks geweet nie, maar Jonathan en David het geweet wat Jonathan se woorde betekenen. Jonathan het zijn wapens vir die sien gegee en vir hom gesê, gaan neem dit na die staat. Toe die sien weg was, het David opgestaan langs die eeselklip waar hij weggekruip het. Hy het driemaal gebuig en hy het met zijn gezicht in die grond gaan lee. David en Jonathan het mekaar gesoen en hulle het gehuil. David was baie hartseer, toe het Jonathan vir David gesê, ek hoop dit gaan goed met jou. Ons twee het vir mekaar beloof en ons het die Heere geroep om die getuie te wees. Ons het gesê, ons bid dat die Heere altijd die getuie sal wees dat daar een ooreenkomst is tussen ons en ons nageslachte. Tabit het opgestaan en weggegaan, en Jonathan het naar die stad gegaan.